För andra veckan så är Jenny och vänner på stan, på eh, Trädgården under Skanstullsbron. Och vi är verkligen bokstavligt talat under bron. Mitt i brofästet. Bro, eh, Robert Silén är eh, veckans gäst, sitter yes. här mitt emot mig och svettas i solen medan jag har det gött i skuggan. <laughs> du har verkligen <laughs> tagit så här, eh, tronplatsen. Ja. Men det, är, det känns okej, okay. jag är ju gäst trots allt. Det är feng shui för mig, ja. att kunna ha så ryggen fri och bara <laughs> blicka ut över Är det det? Hela du, du, håller på med grejer på de här skärmarna som du inte vill att folk ska se? Exakt. Ja. Eh, jag är boss här över Du har en eh, riktig ledig plats. Exakt. Jag tycker det känns bra. Det förstår jag. Robert Silén, vad, vad pysslar du med? Ja, vad gör jag egentligen? Uh, jag uh, lyssnar mycket på <laughs> musik mm. och ibland så snackar jag om det i radio eller skriver om det. Eh, på olika ställen. Jag tror att vi träffades första gången när du var med i ett radioprogram och pratade om beefs. Det stämmer nog mycket riktigt. Jag vet inte hur jag hamnade där, men helt plötsligt så satt jag bredvid Sleepy och pratade om och varför bara, rappare nu, hatar varandra. I, I, made it. Ja, exakt. Det var exakt så kände jag. Efter det så gick jag hem, skrev mitt testamente och bara I'm ready to die. Ja, vad skönt. Ja. Men uh, vad skönt att du inte gjorde det. Ja, utan kunde vara här Hade idag. jag inte varit här liksom. Du, för mig är du uh, en så här, något slags socialt geni. Jag tänker att du, man kan slänga in dig i vilket sammanhang som helst så funkar det Vad bra. Och då tänkte jag att ah, men det blir skitbra om du kommer hit. Det är bara så att det inte blir jobbig stämning. Vi kör ju live nämligen. Ja. Eh, folk kan höra vad vi säger här nere på trädgården och det är ju lite halvläskigt men jag tror det kommer bli bra. Det är jobbigare för dig än för mig för jag sitter med ryggen mot alla människor. Så de kanske hatar mig och så här bara, vad är det för någon tjomme och vad är det för några låtar? Kommer aldrig med, veta om det. Vi får se om det är någon som gör såhär spytecken. Ja, eller eh. slår en flaska i bakhuvudet på mig. <laughs> Kan vi säga till innan det är det bra händer? radio, det är bra radio. <laughs> vi kommer varva lite mellan dina och eh, mina favoriter yes. här idag. Vi börjar med en låt som jag har lyssnat på kanske 15 gånger idag. Vi kör! <laughs> Heard about you. You heard about me. <laughs> yeah. Why? Cause I had <laughs> Back at you. Bad girl! Is it bad that wow. I never made love? No, I never did. But I shouldn't have had I want you to. type of girl relate to this. Full line of Yeah, I be good and bad, but I be bad to you. Bad, bad. Word. <laughs> I, I, I, think you gifted too, baby. yeah, hold up. Bad girls ain't no good. And the good girls ain't no fun. Look. And the bad girls want a real nigga. Yeah, cause real niggas just want. Ah. So it ah. seems that we caught up in the wrong thing. Got a thing for a queen who know when to lead. You got, got a thing for a king, but you want a king. Seems like the ones who roam never got a ring. And I can see that you're. <laughs> yeah, in a literal sense. I mean a physical sense. I mean a ups. Wait, baby, give me a second. I need a minute to bend. I'm only telling you that. I heard you. That and I'm telling you, I can believe that. Not the type of fella that y'all be getting jealous, but we talking about game while they got the lead pass. We at that bed, floor, couch, hold up. Loud, pat, boy, roll up. You know what? What's up? What's up? Forget it, cause all the bad girls always unapologetic. Is it bad that wow. I never made love? No, I never did. But I shouldn't have had a fuck up here. feelings. She ain't wrong. She work hard. She play harder. Got a smart mouth. Like a speed fly. She don't catch feelings. She too busy catching G5. She no saint. Sap Saint Laurent. to blaze out. Take the wheel job. And Rihanna got these women in they rivers island. I'm just trying to take a dip, y'all. Never deterred with bullshit, y'all. Never concerned. She trying to live it out. No more suck up a love. She probably ducking because you try to follow your gut feeling. You get lost. Some issues, yeah, and I noticed it. You got the coldest cortisone, but warmer skin. You froze with it. You tryna play sub zero, I be scorpion. Psh, get over here today. Smelling like Jean Paul, got the eight. Got about three friends, she don't even tweet them. Ain't no IG, but she follow K. And we at that bed, floor, couch, hold up. Loud, pack, boy, roll up. You know what? What's up? What's up? Forget it. All these bad bitches always on Is it bad that I never met? Alltså, vilken låt! Du älskar den här låten. Jag älskar den. Den är helt fantastisk tycker jag. Från eh, liksom till det här sängknarrandet, ja. Cashmere Cat-style. Jag vet inte vem det är som har proddat men det Man får ju hoppas att det är Cashmere Cat. Kan det vara det? Kan nej, det, det, kan det är den här norska det. Eh, unga producenten. Nej, han får inte göra såna här darlingen. Låtar. Nej, nej, nej, nu sitter folk här och skakar på huvudet här tre gånger bara. Nej, nej. Men vi tänker bara att <laughs> sängknarrande är lika med Cashmere Cat. Ja, men exakt. Någon exakt. har hört hans låtar kanske och ja, bara, och bara snott det. Men eh, jag, ty jag, tycker att eh, det är ju Wale och eh, ja. Rihanna. Wale har ju aldrig låtit så här bra. Wale har ju väl aldrig varit rolig överhuvudtaget att lyssna på. Men här, det känns som att han måste liksom anpassa sig till Rihanna och då blir det liksom lite bra. Ja, och det är ju det som är den sköna grejen här, att de kör den här eh, Call and response. Eh. Ja, eller back and forth. Ja. Eh, jag vet inte vad man ska kalla den här grejen. Det är ju väldigt kul att hon får ta så pass mycket plats. Att det inte ja. bara ah, nu tar vi den här coola tjejen på refräng. Utan det, det är som en duett nästan. Mm. Ja, det är nästan som att man tänker att det är hennes låt där ja. han gästar på. Men det är ju hon som är superstjärnan. Liksom. Exakt. Och hon har så himla skönt så häng i vasserna. Mm. tänkt på det. Jag, hon, hon är ju en väldigt bra hiphop-artist, tycker ja. jag. Hon gör sig nästan bäst på de här biten. Tänker lite så här äh, Alia... Ja, aktigt, det är liksom. lite svalt och ja. ja. men det känns som att hon, har, hon bemästrar verkligen det här hänget. Liksom i, i, jag vet inte hur jag ska förklara Nej, det. Men jag hon, tycker det är, en, det är en, skön, en skön ny liksom, eh, spaning på Rihanna. Hon har ett bra häng. Alltså, <laughs> det är så svårt att förklara. Att, att, att, vänta in i sista sekunden med att säga ett ord liksom, ja. på ett beat, det tycker jag det är ändå en konst. Uh, vi kommer ju höra ganska mycket hiphop här idag. Det kommer vi att göra. För att du är en, uh, eh, ett, ett raphead. Ja, alltså, fan, jag, är, jag så här, gillar bra musik försöker jag säga. <laughs> Men det är så här, jag, också så här, jag inser att så här, skulle jag vilja lyssna på något annat vet jag inte vart jag skulle börja. Nej. Typ. Så här, jag lyssnar på någonting och så, så bara, ah, jag kommer säkert göra det idag också, att du så spelar någonting så kommer jag vara så här, fan det här är svinbra och så kommer jag inte ha någon aning om vad det är för någonting. För att du alltid utgår från hiphopen? Jag utgår från att det är rap. Okay. Va? Det här vet jag vad det är? Ja, jag vet, för det är du som har valt det. I know! And bro, yeah, I put that on God. On God. On God. I, I put that on God. Heaven, Lord. Bro, I put that on God. No lie, I put that on God. Hey, bro, I put this shit on God. I preach the truth in my shit like I could teach a dick in my job. Damn, you cold. I know, but my focus now is my guap, my sis, my bro, my mama, my pop, my team, my niggas gotta survive. Nigga, fuck these hoes gotta get to it. Hell yeah, we go do money. That's cause to get it, we had to go through it. Hell yeah, I knock out a verse, take a beat, then beat that shit till it's useless. Bring that heat, no air to the fuse. music. Hell nah, hell yeah, hell just cool it. Boy, I'm foolish. Damn, they got my sis behind some bullshit. Say you chill, cause you pay this price for the ice from your neck. Well, you finna get cool whipped. If I'm on you about some money, you finna be looking stupid. Cause before my fam go hungry, I'ma put your family through it. Boy, I'm oh God bro, I gotta get it. I'm just trying to eat fast, money sound delicious. Before I lay me down to sleep, I pray this guap don't stop for me. Cause if it doesn't, I need cake, you know I'm finna make a way. And bro, yeah, I put that on God. On God. On oh, God. I, I put that on God. Help my Lord. Bro, I put that on God. On God. On God. No lie solo, but I ain't come by myself. Let me explain. If you hate for heaven's sake, go to hell. Pastor Herb to Pastor Herb, you know I need it. Yes, I do. Blew through a hundred racks last year. I ain't know what to do, but now I get like eight a show. Ain't never been on radio solo. Chilling with a vixen that you probably seen before solo. My life is like a movie. Bet you seen this scene before. A cross between minutes to society and Da Vinci Code solo on God. Praise to the most high. Ours. Life sweet, but I'm smoking sour. Check your rollie, the game is ours on God. Don't get your whole crew crucified. Kevo's the kid, and I'm Jesus Christ with a mic. Nigga, get it right. Bro, I gotta get it. So, I'm just trying to eat. Fast money sound delicious. Before I lay me down to sleep, I pray this guap don't stop for me. Cause if it doesn't, I need cake. You know I'm finna make a away. And bro, yeah, I put that on God. On God. On God. I, put that on God. Help my Lord. Bro, I put that God. On God. No lie, I put that on God. Genesis X. It's this Leviticus number. Bendings in it. it's his business, and hump. Riding limited edition. And we switch up every summer. This the testing me, And we getting to the money. Game time, Hakeem the dream. King of Zamunda. Praise God. Ain't nothing more important than a moolah. Paying time. Praying in my sanctuary, sanctified. Took an extra hour lunch. So I work from 8 to 5. Slanging past my connect. Was sending 7 Moving at a time. UPS into the US. Giving us birds for 18.5. Ain't no facade, I swear for God. You will get robbed before I short. sit a brick in holy water. Watch it turn a blessed oil right before your eyes. On God. Bro, I gotta get it. On this trying eat fast money sound delicious. Vad är det vi hör, Robert? Uh, Kivo the Kid um, och Boldy James och Ab Soul och produktion av Young Chop. Young Chop känner jag ju igen. Young det, Chop är, är från Chicago. Som har gjort alla Chief Keef-hits, eh, typ. en mysig, tjock kille. <laughs> Exakt, Life of the Party, som ja. du så fint sa. <laughs> Han, det finns en jättemysig intervju med honom som jag tror att The Fader har gjort, där han så sitter och skrockar och pratar om att han är den som så gör festen. Också så här, finns någonting jätteonajs med människor som självutnämner sig till the life of the party. Ja, men han kommer undan med det så himla bra. Han är typ den enda personen jag som jag har... Jag tänkte säga det, kanske är för att han ser glad ut i livet. Han, han är bara mysig. Den mysigaste personen i hela Chicago tror jag, för det är här, ett superhård stad och så gör han det här. Hårda och, ja. ja. men det, ja, det, det, låter ju tufft liksom. Exakt. Men det här är inte Chicago-rappare, det är bara en massa LA-folk. Kivo the Kid som då liksom, det är hans låt, eller vad man ska säga. Uh, första gången jag hör honom någonsin. Han släpper ett mixtape i sommar mm. från Los Angeles. Um, och Boldy James är den killen som la sista versen. Han är från Detroit. Och Absol är från Los Angeles också. Han är hela Eller Black från Kalifornien i alla fall, precis. Uh, och det är väl egentligen Boldy James som lägger den sista versen. Den blandningen mellan hans supersläpiga megaknark-rap mm. och Young Shops superhypade produktion. Där någonstans uppstår det magi. Megaknark-rap. Ja, megaknark eh, eh, genren för dagen. Eh, Lågkonjunkturs eh, megaknarks-rap. <laughs> Svinbra genre. Jag tror att vi går från det till någonting helt annat. Tvära kast, vad har vi då? Eh, vi går från en massa amerikanska städer till svensk pop med någon slags dansfeeling. Vi får se okay. om du känner igen det. Antagligen inte. Nej. säger du Robert? Vad tycker du om det här? Alltså det här är... Det kanske inte någonting jag skulle lyssna på hemma. Liksom. Men det är också så här, för att jag inte... Jag har liksom ingen aning om vart jag skulle börja om jag skulle försöka hitta den här låten. Nej. Ja, internet sound du, du skulle, jag googla. Du skulle kunna gå in på pitchfork.com. Ja men såklart. Och skippa eh, alla grejer som heter rap. Exakt. Ja. De är ju, på den här sajten så är de ju ganska sugna på svensk eh, popmusik ja, Det har man ju och det här är någonting då som har dykt upp i veckan. Saturday Monday, det är en svensk snubbe som heter Ludvig Parment kanske i efternamn, lite oklart uttal Uh, The Road heter den här låten och kommer vara med på hans album som kommer om ett tag. Men, jag tycker att det låter svinbra. Ja, det låter nice liksom. Men då, jag undrar, tog du den långa vägen att gå till Pitchfork för att veta vem den svenska <laughs> artisten var? Det var så, eller hur? Ibland är det ju så. Ja. Det är ju så sjukt. Och, och det känns lite pinigt. Att man jag måste bli stor att... utomlands för att bli, ens få uppmärksamhet hemma. Ludvig, om du hör det här, skicka gärna låtar direkt till mig. <laughs> det, är, det är en uppmaning till alla. Eh, man får hemskt gärna höra av sig om man har ny bra musik som man tror funkar i det här sammanhanget. Vi fortsätter med en låt. Shit, det hade inte jag ens tänkt när du så här, du bara i sammanhanget, det var nytt för mig. Jag ja. har bara så här myrstackat ihop låtar. Ja men det är klart, alla gäster får välja precis vad de vill. <laughs> Och det, nu, har, nu vi fortsätter med svenska grejer. Åh oh, ja! Det här låter som inte jag har hört, men jag vet att jag gillar den här snubben. Ja. Vad, vad, ska vi lyssna på? Nu ska vi lyssna på, det här är första gången den spelas. Um, I World någon form av eh, offic officiellt uh, sammanhang. Abidas, kvalitet och kvantitet. Det, det, det, det är stress, idiot! Uh. Yeah. De försöker göra kvalitet och kvantitet. Men vi de enda här omkring som har kapacitet. Sitter i min ort här i min fastighet. Försöker hålla mig till en men jag är fast i fler. Jag vill göra allt i låg hastighet. Så ni kan höra på en gång och ingen fucking mer. Ni hörde snackas om I'm the one this year. Men varför snacka om dem som ni aldrig ser? Jag svär på allt varje dag, jag tänker aldrig mer. Jag säger godnatt till mina barn som jag typ aldrig ser. Så tänk över vart ni är och vilken plats ni ger. För jag är trött på den här skiten bro, fattig är. Om du inte kan fransk, praktiser. För jag är international, bang, stank och ve Publiken är i trans, de applåderar. Men ger man niggas splittar skiten som tacodelar. De försöker göra kvalitet och kvantitet. Men vi de enda här omkring som har kapacitet. De enda. Sitter i min ort här i min fastighet. Försöker hålla mig till en men jag är fast i fler. Jag, vill göra allt i låg hastighet. Ah. Så ni kan höra på en gång och ingen fucking mer. Fucking mer. Ni hörde snackas om I'm the one this year. Men varför snacka om dem som ni aldrig ah. ser? Varför snacka om dem som ni aldrig back? Atta-wedi, atta Atawadi, dom kan mitt snack. Bro you never walk alone, det som jag alltid sagt. För kutten den skär upp och desin gör dig handikapp. Uh. En mille värd från Adidas. Jag och min bror Haggy han krigar. En han dog, min broder han vilar. De andra de är stabila. Vi kastar dem som vi tvivlar på. När Benim släpper en skiva, bror hela trakten kan fira då. Back shuno, back kort. Kula genom din kampsport. Du har laddsnuva, habbtorsk. På med luvan, helt andfådd. Det är Bangura, Abo. Haga egen han kan flow. That trail shits, that untold. That paybacks, that Django. That lansering och samspråk. Jag är nöjd om vi nyan vårt. De plockar upp med det standard. Det är sex och byt landskod. Kan nu och vi kan då. Först man kryper sen man går. De flesta ryker en man står. De älskar skiten när encore där. De försöker göra kvalitet och kvantitet. Men vi de enda här omkring som har kapacitet. De enda. Sitter i min ort här i min fastighet. Försöker hålla mig till en men jag är fast i fler. Jag, fast. jag vill göra allt i låg hastighet. Ah. Så ni kan höra på en gång och ingen fucking mer. Fucking Ni hört det snackas om I'm the one this I'm year. One. Men varför snacka om dem som ni aldrig ser? Aldrig ser. Aldrig aldrig se, aldrig se, aldrig se. Alltså så tung! Eller hur? Helt sjuk! Det, ehm, det är så sjukt bra! Ett, ehm, ett anthem, skulle ja, man kunna säga. verkligen, verkligen. En sån alltså, kampsång. Abidas kommer ju undan med nästan vad som helst. Han skulle, han skulle kunna rappa en, en så inköpslista om man bara wow. <laughs> han har <laughs> världens bästa röst. Liksom. Världens bäst lämpade rap-röst kanske. Jo men det är liksom inte bara rösten, det är bara det hela, hans han, hela hans ja. stil, det där hänget som vi pratade om ja. innan som, att, som Rihanna ändå lyckas eh, med ganska bra på den här låten. vänta, vänta, vänta. Kommer en Abidas och Rihanna-jämförelse? Nej, jag menar bara att har man bara det, så har, man, ja. har man liksom känslan eller liksom, eh, som vi sa, Abidas, hela hans uppenbarelse är ju ja. så mycket hiphop på något sätt. Jag vet inte, han, eh, och det är ju det som är det viktigaste i nästan alla sammanhang. Ja. Du kan vara hur teknisk som helst och bara vara skittråkig. Men, uh, det här man, är ju svinbra. Det är sjukt bra. Uh, eh, AM43-remixen eh, uh, som vi körde här för några veckor sedan. Hans vers på den är ju också helt bananas. Och det, det, känns som att det är ganska mycket nonsens. Mm. Så bara, vem vill vad? Fråga Ayo. Så <laughs> bara en till kvar. Jag, nu kommer jag inte ihåg exakt det, men det är ju ja, man bara, ja, ah, men du det, är så cool. Jag tycker det är spännande, så här, han har blivit typ hårdvaluta i svensk rap. Att på vilket sätt då? Nej men om han, om han gästar en låt så vet man per automatik att man vill ladda hem den eller lyssna på den. Mm. Lite grann som Alltså ungefär som man scannar musikbloggar om man lyssnar på väldigt mycket musik så finns ja. det några, några filter man går igenom. Typ så här, produk antingen producent eller någon artist man känner till mm. eller om den rekommenderas. Och han är verkligen ett sånt filter att han kan vara inkörsporten till Tyngre artister. <laughs> Tror du att det är 2013 som Abidas får liksom steppa ut i Verkligen. ljuset och bli en eh, superstjärna? Eh, superstjärna vet jag i och för sig inte. Alltså om, om allting låter så här så känns det ju som att det är extremt hårt. Jag vet inte hur så här svin mycket radio och superstjärna det är, men det är väl liksom, jag menar, kan, om andra artister kan så varför inte? Ja. Men däremot så, han släpper sitt första album nu, han har hållit på i säkert 15 år, men han släpper sitt album 19 juni tydligen. Det här är en av de första, det är en dubbelsingel, det är en halv mm. till låt. Uh, och det är ju svin, svinbra, så jag hoppas allt allt gott för Abidas. Vi håller tummarna. Uh, vi fortsätter med en av dina låtar. Jag kände att här, med den här energin, den här hårda, hårda, mm. uh, vi fortsätter på lite samma spår. Här är någon slags... Uh, ja, det här är energi, typ bara rakt av. Siren... Ja. Rap. I'm bringing that ghetto, that ghetto, that ghetto. I'm a cheater, cheater, winky beater. I'm a bad it, couldn't keep a body. So killer, grim reaper, watch me playin' like a big nigga ring. Leader, nanny gate a yeah, I rock skirts, but got big balls like Mahdi. Yeah, I'm an animal, giving you shit, something like swamp fever, eager beaver, chewing all you rap shit like I'm something like a ventilator. You a speculator out my jet. Get your weight upgraded out. Always be your labels renovated. Chick crusade that what you can do is wipe me like an Eminem from Ruth the Baker. Use a bow, nigga got more chains than a lion tamer. I keep chicks in they place huh, like a retainer. I got a container with a few shells and a no brainer. You can't blame her. Yeah, I'm firing shots just like I'm Cupid, stupid. I'm taking over, it's undisputed. Ruthless, I got that suited and booted, muted, included. Is a bad gal, it's a ruined, and I said the word. Uh. Det är sån här musik som man eh, kryper upp i en skön fåtölj med en kopp te och en, och en god bok. <laughs> exakt. <laughs> Gärna framför en brasa. Ja, och bara myser. Ja, bara sätter på, uh, sätter på den här och zonar ut. Nej, men vad, vad, skulle du säga? I vilket sammanhang uh, vill man höra den här musiken? Åh oh, gud, jag vet faktiskt inte. Alltså, nu sitter så... vi under en sån betongbro. Ja, det eh, passar ju extremt bra här. Jag tror att jag såg en råtta som sprang förbi där borta. Nej, alltså, är det sant? Det. Ja. Nej, fy fan. Du sitter med ryggen mot den. Oh, oh. Ja, vi sitter ju här på trädgården och det är lite, vi blickar liksom ut över någon slags byggarbetsplats å ena mm. sidan och ja. sen folk som dricker öl och har det jävligt gött i solen å andra sidan. Ja. ja jag här, vet inte hur acceptansen var för Miss Champagne på <laughs> podcastgolvet. Jag, jag, tycker den kändes eh, som att den var perfekt eh, efter, Fångade, efter liksom. Abidaz i alla <laughs> fall. det här är en, en tjej som, jag får väldigt mycket såhär, Lil Kim-vibbar ja. av henne i den här videon och även när hon rappar. Ja. Det, hon, det är ju liksom så dåligt dåligt så att det blir bra på något sätt. Det är mm. alla element för att det ska bli svindåligt. Det är typ någon form av såhär, sirenljud eh, som drar igång det, lite Rockwilder-aktigt. Just det, Method Man och Redman-intro där. Och sen så går det till att bli någon så här. Du vet den här rosa panten såhär... <laughs> Man tror att det ska komma en privatdetektiv in i videon. Med ett förstoringsglas. Exakt. Men, jo, nej, men det är, är cool. någonting i basen där som bara total hypnotiserar mig. Var hittar du sån här musik? Eh, den här låten hittade jag på Pussy Made of Gold. Oh, en kvalitetsblogg. Ja, verkligen. Eh, kanske en av få svenska bloggar som jag följer, men med liksom stort intresse. Mm. Svinbra. Där hittar man mycket, mycket rap och mycket R&B och mycket grymma tjejer. Mycket grymma tjejer. Och eh, den är verkligen Shit, om folk som lyssnar på den här podcasten inte har hittat den sidan än så kan verkligen rekommendera den. Har du något annat eh, proffstips för den som vill hitta musik som du gillar? Som jag gillar? Shit, jag så här, eh, skimmar igenom eh, thatpiff.coms eh, mixtapes och mm-hmm. Two Dope Boys och Nah Right. Klassiska, klassiska, moderna ja, R&B-bloggar. Eller eh, rapperbloggar. Exakt. Mm. Och, eh, jag vet inte, det är bara ett, ett mishmash. Ibland hamnar man på någon villovägar och någon Soundcloud-sida och sådär. Men uh, det finns många, det finns mycket liksom. Internet är så jävla stort. <laughs> Tack gode gud. Vi eh, skålade ju precis för internet här ja. nyss och eh, det här är typisk musik som man aldrig skulle ha hört eller hittat ifall inte internet fanns. Den är liksom ganska menlös på ett sätt. Uh, menlös, den, eller den skulle aldrig få plats i radio eller någonstans men uh, den är ju tillräckligt ljuvlig för att vilja mm, liksom lyssnas på. Det är så musik jag vill cykla till. Mm -hmm. Och mhm. inte så här liksom proffscykla utan damcykla. Va, vadå, vad är damcykla? Nej men nu, alltså, alltså damcykla... Nej men jag menar cykla på en damcykel. uh, <laughs> alltså inte proffs, du vet såhär eh, snabb med någon form av cykeltights och Snabba vattenflaska. Snabba glasögon och Exakt, inte den. Utan såhär du mm. vet, cykla i maklig takt på sin... Jag är från Uppsala som är en cykelstad utan mm. dess like, så jag har alltid cyklat på damcyklar och aldrig på proffscyklar. Och det här skulle passa perfekt liksom glida i så här vida exakt, svängar till exakt, på sommaren. Ja. Exakt. Har du någon favoritcykellåt? Uh, uh, shit, sätter mig på plats? Nej, det har jag nog inte. Men det här passar per, alltså den här, och det här också så här, bara för att jag bara lyssnar, nej det gör jag i inte, men till stor del lyssnar på mycket rap så har jag ingen aning om vad det här är för någon typ av genre eller någon form av musik. Men det här är ju den typen av musik som man vill lyssna på när man lyssnar, eller när man cyklar, exakt. Det, det är någon, någon, eller några som kallar sig för Atlantis, den låten heter Far Away, jag finns med på en EP som heter Paradise. Hela den här EPn är ganska mysig. Också självklart att låten heter Far Away på något sätt. Varför det? Ja, men jag tycker man hör det, gör man inte det? Ja, kanske. Den är helt så här distant och drömmande. Ja, det är mycket musik som är det. Vi, vi har um, så här, husfavorit här på Jenny och vänner och det är, ju, det är ju många som har det här gänget som någon slags eh, favoritband såklart. Hot Chip släppte ett helt fantastiskt album förra året. Eh, nu dök det upp en låt här i veckan som eh, alla såklart kastade sig över. Jag är lite osäker fortfarande på om jag tycker att det är bra eller dåligt. Vi kan väl försöka recensera den här efter. Yes. supermega favorit hotchip-låt kanske, men en, den har någonting. Jag tänker att jag kommer lyssna på den här några gånger. Uh, Dark and Stormy, Hot Chip. Um, jag ja, tänker bara på Hot säga. Snacks. Vad är det? Ja, eh, men du vet sådana med baconsmak som alltid finns på badhallar. <laughs> För att de heter Hot Chip. Det, betyder också att du inte har något förhållande till Hot Chip överhuvudtaget. Absolut. Det här är nog kanske första gången jag hör dem. Ja, men de är ju ett av eh, liksom, 2000-talets bästa band. Vad kul! Ehm, <laughs> <laughs> så innerligt. Uh, men ja, som sagt, det här kanske var lite av en så här udda De har gjort spår. bättre låtar än det här. De har gjort bättre låtar. de Annars har... hade de inte varit ett av de bästa banden. Nej, men de är ju bra på den här liksom uh, pop och techno-crossovern på något ja. sätt. De, det, det är någon slags där är de någon slags genier. När jag hör sånt här så tänker jag bara på människor som dansar mycket med huvudet och väldigt lite med kroppen. Okej, okay, du vill ha mer ass i Ja, men lite musik. mer underkropp gärna alltså mycket händer uppe vid, alltså i huvudnivå mm. och så mm. mycket sväng med huvudet tänker jag mig. När... Nu önskar jag lite att det här var TV så att man hade <laughs> kunnat få se när du demonstrerar den här ja. dansen. Det såg helt sjukt ut. Ja. Men 2013, vad, vad, är du sugen på liksom mer spe specifikt när det kommer till musik? Um, från ett liksom hiphop-perspektiv så gillar jag ju, jag gillar ju sorgsna rappare. Mm. Det kanske låter hemskt, men jag gillar så här rappare som hiphopen är ju en sån väldigt så här, skrytig genre. Och det är väldigt mycket extravagant och allting är så här, sjukt nice. Så när rappare för en gång skulle är sorgsna och lite ledsna så blir det oftast väldigt eh, bra. Men du måste ju ha nice. mått, mått ganska gött då de senaste två åren. Ja. det har ju varit den stora trenden, emo, ja. emo-rappen. Den liksom. stora lågkonjunktursrappen. Men vad, vad, ser du för, för liksom, eh, finns det någon trend inom trenden som är på G? <laughs> vad de är ledsna över. <laughs> Ja, nej, för det finns ju, nu, nu börjar man ju se folk som poppar upp som, som liksom kallar sig för saddest rapper alive och sånt. Alltså det finns hela den här cloud eh, hiphopen ah, och... Eh, Då får ehm, man väl hoppa det där, hoppas på att det imploderar så att folk blir glada igen kanske. Mm, jag, eh, jag, vet inte, jag, jag gillar den här som ju varit på väg väldigt länge, att så här, regioner inte spelar någon roll längre. Nej. Rappare som är från var som helst. Förut var det väldigt bestämt att om det var från västkusten så lät det G-funk. Om det var från New York så lät det boom bap. Men nu börjar det där liksom, gränserna börjar totalraderas. Man och det kan, gillar jag som fan. Man kan vara en Chicago-producent och producera åt LA-rappare som Och man kan vara från LA och låta så här som Nipsey Hussle gör i bakgrunden. Lite ledsen. Foundation solid, let's take flight. Hey, look, turn off the lights, turn up my mic, roll up some flights. Let's all get right. It's that shit you waited for your whole fucking life. It's that shit you waited for your whole fucking life. I got that good, still in the hood. I kept my word, yeah, my nigga, I made good. Six figure niggas in them V12s. No 10 niggas, so you My presidential, I wear it every day. It symbolizes how I'm enterprising. I came from Lent Dicky pockets, so I emphasize it. You check the file and niggas say I kept it silent. But fuck the rumors, money talks and you made less deposits. I dropped some videos, you should go check the comments. They love me all around the world, my nigga, what's your problem? Turn off the lights, turn up my mic, roll up some flight let's all get right. It's that shit you waited for your whole fucking life. It's that shit you waited for your whole fucking life. All my liquor from France, my cars from Frankfurt. Told them keep they advance to strip little bitch stunting in them fucking shows. Bring your home girl, cause she coming toast. Fast cars with them leather seats. Drop top, she a fucking freak. Blow me down while we ride on PCH. I'm that pussy to the great. Middle fingers in your face. Uh, turn off the lights. Turn up my mic. Roll up some flights. Let's all get right. It's that shit you waited for your whole fucking life. It's that shit you waited for your stepping stone. I just came home. My flow is sick, disinfect the microphone. In 08, we told you we was never gone. Changing, we still on this marathon. All Get Right med Nipsey Hussle. Yes, och en, eh, han som rappar nu tror jag heter Jay Stone. Nipsey Hussle var ju liksom så västkustens Great Hope innan typ Black Hippie och TDI e kom in. Vadå, det var han som alla satte sin, eh, Exakt. sitt hopp till? Exakt. Stod, nästa stora. Vad hände då? Nej men jag vet inte, det är typ nu först han har blivit bra. Det var kanske fyra år sedan eller något sånt där. Så efter det så kom ju Kendrick Lamar och hela Black Hippie och tog världen med storm. Mm. Och det är egentligen först nu Nipsey har blivit bra, men fortfarande inte så himla kommersiell. Så han får nog vänta på sin tur, tror jag. Vad är det som du gillar med den här låten? Jag gillar låten är, eller så texten är inte så jättesorgsen, men jag gillar samplingen svinmycket. Beatet är ju helt otroligt bra. Den känns väldigt bekant. Ja, eh, Joel Santana har gjort en låt som heter Who Am I? Ja. Eh, som samplar den här låten. Eh, The Heatmakers har gjort ett beat som typ loopar just den här låten då har, heter Who Am I från början. Ja. Eh, du, du fnissar lite, du ja, gillar men, inte den? Ja, men det, loopen är typ på två, tre sekunder och den här frågan, Who am I, återupprepas i samplingen. Och Joel säger såhär... Han är djup. Ja men såhär pseudo-djup och bara såhär Who am I? Och man bara, är det en kuggfråga? Jag vet inte. Och det, man vet inte heller vem han frågar. Det är så en fråga ut i internet. Vem är jag? Vem Gud. är jag? Joel undrar. <laughs> Den här låten All Get Right eh, kommer med största sannolikhet hamna på vår så här, Jenny och vänners bästa låtar oh! juni. Eh, Fantastiskt! Applåd! Eh, vi, vi, har ju redan en, eh, eller vi har massa sådana, vi har en för i maj som man gärna får gå in och kolla på på Soundcloud. Den är jättebra och jättelång. Det kommer säkert dyka upp en del låtar till i den snart. Eh, Robert, gud vilket mysigt avsnitt. Ja, gud vad gäst. trevligt det har varit här bra. Och ingen kom och slog en eh, ölflaska i bakhuvudet. Än! <laughs> Än. Man vet aldrig. <laughs> Jag har fortfarande se. chansen. Vi får se hur det går under den här sista låten. Vi um, slutar med uh, eh, Elle Golding uh, som gör någon slags cover som heter Tessellate. Ellie Golding, Skrillex-tjej. Det jag, hemska jag hade ödet. hoppats på att du skulle säga det så att jag slapp. <laughs> ja, nej men jag tycker... Jag vill, inte, jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att vi ska referera till Skrillex som Ellie Goldings uh, kille. Som Ellie Goldings tjej? Ja. ja, man, får, man får säga precis som man vill. ha det gött! My chunks out of me You're a shark and I'm swimming Heart still thumps as I bleed Know your friends Come sniffing Triangles are my favorite shape place where two lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love's very late till morning comes. Let's desolate.